ԼՂ նախագահը բավարար է գնահատել արտաքին գործերի նախարարության կողմից իրականացված աշխատանքները։ Այսօր կայացել է ԼՂ կառավարության հերթական նիստը։ Եվրամիությունը բազմից ընդգծել է, որ Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորմանն այլընտրանք չկա։ Բողոքի ցույց ու ոգեկոչման արարողություն հայոց ցեղասպանության տարելիցին ընդառաջ։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։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 Ադրբեջանական կողմը ոչ միայն շարունակում է միտումնավոր սրել իրադրությունն առաջնային գծում, այլև ապատեղեկատվություն է տարածում, թե իբր հայկական ուժերը կրակ են բացում խաղաղ բնակիչների ուղությամբ եւ նույնիսկ ճակերտներում վտանգ են տեսնում ոչխարների հոտի մեջ։ ԼՂ պաշտպանության բանակի մամուլի ծառայությունը հայտարարում է, որ հարգանքով է վերաբերվում Ադրբեջանի խաղաղ բնակությանը, որը շուրջ 20 տարի ստիպված է իր ուսերի վրա կրել Ալիևների ռեժիմի ծանր բեռը։ Իսկ ինչ վերաբերում է ոչխարների հոտին, ապա սա առաջին դեպքը չէ, երբ հակառակորդ երկիրն իր զինվորներին ոչխարների հետ է համեմատում, ինչի վերաբերյալ համացանցում կան համապատասխան ձայնագրություններ։ Մարտինին Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը հրավիրել է աշխատանքային խորհրդակցություն նվիրված արտաքին գործերի նախարարության 2015 թվականի գործունեության արդյունքների ամփոփմանը եւ ընթացիկ խնդիրներին։ Զեկույցներով հանդես են եկել արտգործնախարար Կարեն Միրզոյանը, գերատեսչության տարբեր ստորաբաժանումների պատասխանատուներ։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հանրապետության նախագահի աշտակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից, երկրի ղեկավարը բավարար է գնահատել արտաքին գործերի նախարարության կողմից իրականացված աշխատանքը կանգ առել մի շարք խնդիրների վրա, տվել համապատասխան հանձնարարականներ դրանց լուծման ուղղությամբ, նշելով, որ պետությունն այսուհետ էլ կանի հնարավորը գերատեսչության անձնակազմի աշխատանքային եւ սոցիալական պայմանների բարելավման ուղղությամբ։ Հանրապետության կառավարությունն այսօր հրավիրել է հերթական նիստ։ Օրակարգում էկոնոմիկայի, կրթության, սոցիալական ապահովության, մշակույթի եւ բնապահպանության ոլորտների հարցեր էին։ Բելալալյանի ռեպորտաժը։ Էկոնոմիկայի նախարար Անդրանիկ Խաչատրյանը գործադիրի քննարկմանը ներկայացրեց հարցերի մի փաթեթ, այդ թվում նաև 2016 թվականի միջոցառումների ծրագիրը, որի իրականացման համար պետական բյուջեից նախատեսված է հատկացնել 2.5 միլիարդ դրամ։ 2.5 միլիարդ դրամն ուղղվելու է փոքր եւ միջին արկատիրության սուբյեկտներին ֆինանսավորման աջակցությանը, վարկերի տոկոսադրույքների մասնակի սուբսիդավորմանը, ժամանակակից տեխնոլոգիաների ներդրման աջակցությանը։ Նշված ծրագիրը իրականացվելու է որպես աջակցություն Արցախի ներդրումային հիմնադրամին։ Բացի նշվածից նախարարությունը 30 միլիոն դրամի շրջանակներում կիրականացնի միջոցառումներ, որ նույնպես պետք է նպաստեն տեղական արտադրանքի, արտահանվող արտադրատեսակների ծավալների մեծացմանը, շուկաների դիվերսիֆիկացմանը, պետության եւ մասնավոր հատվածի համագործակցության բարելավմանը, մասնավորապես տնտեսական համաժողովների եւ ցուցահանդեսների կազմակերպում, միջազգային համաժողովների եւ ցուցահանդեսների մասնակցության ապահովում, պետական աջակցություն Արցախի գործարարների միություն իրավաբանական անձանց, ծննդամթերքի փորձարկման լաբորատորիայի տեխնիկական վերազինման աջակցություն Միջոցառումների ծրագրի վերաբերյալ վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը հավելեց, որ նախագահի հանրարականով առանձին ուշադրություն եւ աջակցություն պետք է դարձվի գյուղմթերքի իրացման, այդ թվում նաեւ այն արտահանելու խնդրին։ Խնդրի լուծումներ պարունակող առաջարկության համար վարչապետը հանրարական տվեց էկոնոմիկայի նախարարին։ Հաջորդ հարցը, որ ներկայացրեց Անդրանիկ Խաչատրյանը պետական բյուջեի հաշվին հերոստա եւ ռադիո հաղորդումների հերարցակման մասին էր։ Նշվեց, որ անվճար հերարցակվող հերոստա եւ ռադիո ալիքների քանակը 8-ն են, բացի դրանից Արցախ կապի միջոցով բնակչություն հնարավորություն ու լրացուցիչ հնարավորություն կունենա ստանալ ավելի քան 15 հերոստահալիքի ազդանշան։ Ընդհանուր առմամբ այս ծրագրի իրականացմանը կողվի 240 միլիոն դրամ։ Ծրագրի առնչությամբ վարչապետը ուներ դիտողություն ռուսական ալիքների քանակը ավելի շատ է, քան հայկական։ Այսօր կառավարության նիստին էկոնոմիկայի նախարարը ներկայացրեց նաև պատմության եւ մշակույթի հուշարձանների եւ պատմական միջավայրի պահպանության ծրագրի նախագիծը, որի իրականացմանը պետական բյուջեից կողովի 100 միլիոն դրամ։ Հադրութի շրջվարչակազմի ղեկավար Վալերի Գրիգորյանը մտահոգություն հայտնեց գճավանքի ճակատագրի վերաբերյալ, որի վերանորոգումը ներառված չէր ծրագրի մեջ։ Անհրաժեշտության դեպքում բարեգործական միջոցների հաշվին կիրականացնեք ինչպես գճավանքի, այնպես էլ ամարասի վերանորոգման աշխատանքը միայն պետք է ստեղծել փորձագետներից կազմված հանձնաժողով, որը կտա ճիշտ նախագիծ նշել է վարչապետը։ Մյուս երկու հարցը, որ գործադիրի ուշադրությանը ներկայացրեց Անդրանիկ Խաչատրյանը, զբոսաշրջության ոլորտի զարգացման ծրագրի եւ էլեկտրաէներգիայի ու ու բնական գազի բաշխման ցանցերում նորմատիվ կորուստների առավելագույն չափերը սահմանելու մասին էին։ Գործադիրն այսօր լսեց եւ հավանության արժանացրեց քրթության ոլորտից մի շարք հարցեր, ինչպես նաեւ արտակարգ իրավիճակներին եւ շրջակա միջավայրի ու բնական ռեսուրսներին առնչվող օրինագծեր։ Բելալալայան այսօր։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրն այն հազվադեպ դեպքերից է, երբ գերտերությունները Ռուսաստանը, ԱՄՆ-ն եւ Ֆրանսիան հանդես են գալիս կարգավորման շուրջ միասնական դիրքորոշմամբ։ Նրանք արել են հստակ առաջարկներ, որոնց հիման վրա կարելի է շարժվել հակամարտության կարգավորման ուղղությամբ։ Այդ առաջարկներն արտացոլված են վերոնշյալ երկրների նախագահների կողմից Լեռնային Ղարաբաղի հիմնարարցի վերաբերյալ արված 5 հայտնի հայտարարություններում։ Հայաստանը ողջունել է դրանք, նշելով, որ դրանց հիման վրա պատրաստ է շարունակել բանակցությունները հակամարտության հանգուցալուծումը փնտրելու ուղղությամբ։ Այս մասին հայտարարել է Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը կոմերսանտին տված հարցազրույցում։ Մինչդեռ Ադրբեջանը մինչ օրս ձևացնում է, թե նման հայտարարություններ ընդհանրապես գոյություն չունեն, ընդգծել է Նալբանդյանը։ Նախարարը նաև նկատել է, որ Եվրամիությունը բազմից սիրաջակցությունն է հայտնել Մինսկի խմբի համանախագահների Ռուսաստանի, ԱՄՆ-ի, Ֆրանսիայի կողմից գործադրվող ջանքերին եւ բազմիցս ընդգծել, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորմանն այլ ընտրանք չկա։ Այդ դիրքորոշումը եւս մեկ անգամ վերահաստատել է Եվրամիության բարձր ներկայացուցիչ Ֆեդերիկա Մոգերինին, մարտի սկզբին տարածաշրջան կատարած այցի ընթացքում։ Մենք մշտապես բարձր են գնահատել Մինսկի խմբի համանախագահների ջանքերը։ Ցավոք հակամարտության կողմերից մեկն այլ տեսակետ ունի։ Ոչ միջնորդները, ոչ էլ Հայաստանը մեղավոր չեն, որ մինչ այսօր հակամարտությունը կարգավորված չէ։ Մենք բազմիցս հայտարարել ենք, որ պատրաստ են գնալ կարգավորման համանախագահների ներկայացրած առաջարկների հիման վրա։ Իսկ Ադրբեջանը քննադատում է այդ առաջարկները, մշտապես քննադատում է համանախագահներին։ Բանը հասավ նրան, որ Բաքուն սկսեց մեղադրել համանախագահներին իսլամաֆոբիայի մեջ, հայտարարելով, որ անիմաստ է նրանց հետ հանդիպելը, քանի որ երանախագահները ճնշում չեն գործադրում Հայաստանի վրա, ընդգծել է Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարը։ Ադրբեջանի միջնորդությամբ ամերիկյան մամուլում տեղ գտած հակահայկական շեշտադրումներով հրաապարակումները տեղավորվում են Բաքվի վերջին շրջանում ворթեգրած քաղաքականության մեջ։ Այս մասին նշել է քաղաքագետ Հրանտ Մելիք Շահնազարյանը։ Ըստ նրա դա բացատրվում է Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման ուղղված բանակցությունները չշարունակելու ցանկությամբ։ Վերջին 1 տարվա ընթացքում մենք տեսանք, որ Ադրբեջանն ամեն ինչ արել է, որ เป զի բանակցային գործընթացը դադարի եւ հայ-ադրբեջանական հարաբերություններին վերաբերող առանձին հարցեր միջազգային տարբեր կառույցներում դառնան քննարկումների առարկա, ասել է քաղաքագետը։ Անդրադառնալով տեղեկատվական դաշտում Ադրբեջանի քաղաքականության նոր թեզերին, Հրանտ Մելիք Շահնազարյանը ներկայացրեց Ադրբեջանի արտգործնախարարության նոր զեկույցը, Այդտեղ առաջ են քաշված թեզեր, որոնք ըստ քաղաքագետի առաջիկայում կլինեն Ադրբեջանի հակահայկական քարոշցության հիմքում։ Ռուսաստանում լույս տեսնող ռազմաարդյունաբերական սուրհանդակ մասնագիտացված ռազմական շփաթաթերթի փորձագետ Ալեքսանդր Խրամչիխինը Ֆորպոստ մի շարք հարցերով վերնագրով հոդվածում տվյալներ է հրապարակել հայկական զինված ուժերի վերաբերյալ։ Անդրադառնալով հրապարակմանը Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակ Արսուն Հովանեսյանը կարծիքի հայտնել, որ տպագիր պարբերականի փորձագետի վերլուծություն աչքի ընկնում սուբյեկտիվ գնահատականներով եւ տեղեկատվությամբ։ Գնահատականները մի կողմ, բայց սույն փորձագետի վերլուծության մեջ կան բազում անճշտություններ, ինչպեսին այնպես էլ երևակայական տվյալներ, ինչը բնական է անկախ փորձագետի պարագայում, որովհետև ոչ մի փորձագետ չի կարող որևէ պետության ըստ որում դինամիկորեն իր զինված ուժերը թարմացնող զինված ուժերի տվյալներն ունենալ, նշել է Արծրուն Հովանիսյանը։ Հիշեցնենք, որ Ֆորպոստ մի շարք հարցերով վերնագրով հոդվածում մանրամասն անդրադարձ է կատարվել նաև ԼՂ զինված ուժերի ենթակայության տակ գտնվող ստորաբաժանումներին։ Նշենք նաև, որ ռուսաստանցի ռազմական փորձագետը գնահատել է նաև հայկական բանակի ռազմական ներուժը եւ հնարավոր դերը ռուս-թուրքական հնարավոր զինված արճակատման դեպքում։ Արցախի պատվիրակությունը 20 թվականի մարտի 9-ից 13-ն առանձին տաղավարով ներկայացնում է ԼՂՀ-ն ԻՏԲ Բերլին 2016 միջազգային զբոսաշրջային ցուցահանդեսին։ Բացման առաջինի ժամերից Արցախի տաղավարը մեծ հետաքրքրություն է առաջացնում։ ԼՂ պատվիրակությունն արդյունավետ աշխատանքներ է իրականացնում ցուցահանդեսի տարածքում տաղավարի այցելուներին փոխանցելով տեղեկատվություններ Արցախի մասին։ Ինչպես Գերմանիայից հերախոսակապով հաղորդել է ԼՂ էկոնոմիկայի նախարարության զբոսաշրջության վարչության ծրագրերի կառավարիչ Արտա Գրիգորյանը, Այցելուներին բաժանվում է Արցախի զբոսաշրջավայրերի մասին պատմող գրականություն, ֆիլմերով սկավառակներ, քարտեզներ ցուցահանդեսի բացման առաջին իսկ րոպեներից Արցախի տաղավարը բավականին մեծ հետաքրքրություն է առաջացնում ցուցահանդեսի այցելուների մոտ։ Հիմնականում տաղավարեն այցելուն զբոսաշրջային ընկերությունների ներկայացուցիչներ, ովքեր հետաքրքրված են մեր տարածաշրջանում զբոսաշրջային ուղևորություններ կազմակերպելու մեջ։ Արցախի պատվիրակությունն իր հերթին բավականին հաջող քարոշչական աշխատանքները իրականացնում, այցելուներին բաժանելով զբոսաշրջային գրականություն եւ տեղեկություններ փոխանցելով Արցախի մասին։ Ընդհանուր առմամբ ITB Berlin 2010 ներկայացնվեց ցուցահանդեսը Արցախի զբոսաշրջության զարգացման համար բավականին մեծ նշանակություն ունի, քանի որ այն իր տեսակի մեջ խոշորագույնն է։ Նշենք, որ ԻՏԲ Բերլինը հանդիսանում է Եվրոպայում խոշորագույն զբոսաշրջային ցուցահանդեսը, որը հյուրընկալում է 200.000 այցելու աշխարհի 185 երկրներից։ Ցուցահանդեսը կարևոր է նաև երկկողմ կապեր հաստատելու առումով, քանի որ այն հյուրընկալում է զբոսաշրջային ոլորտի առաջատար մասնագետների ու ընկերությունների եւ Արցախի մասնակցությունը տվյալ միջոցառմանը զբոսաշրջության զարգացման համար կարևոր նշանակություն է ստանում։ Մարզասերների համար Մարտի 11-ից 16 անապայում տեղի կունենա Նիկոլայ Պավլուկովի անվան երիտասարդ բռնցքամարտիկների միջազգային հուշամրցաշարը, որին Հայաստանը կներկայանա 8 մարզիկով։ Հայաստանի երիտասարդական հավաքականի ավակ մարզիչ Վազգեն Բադալյանի եւ մարզիչ Ռուբեն Արաքելյանի գլխավորությամբ անապա կմեկնեն 52 կիլոգրամ քաշային մնացական Հարությունյանը, 56 կիլոգրամ քաշայիններ Սամվել Սողոմոնյանն ու Վահե Բադալյանը, 60 կիլոգրամ քաշային Արման Անտոնյանը, 64 կիլոգրամ քաշային Կորյուն Աստոյանը, 69 կիլոգրամ քաշային Գուրգեն Մադոյանը, 75 կիլոգրամ քաշային Վան Մելքումյանը եւ գերծանր քաշային Գուրգեն Հովանիսյանը։ Այս մասին հայտնում է Հայաստանի բռնցքամարտի ֆեդերացիայի մամուլի ծառայությունը։ Մրցաշարին կմասնակցեն շուրջ 20 երկրի ներկայացուցիչներ։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հարաբեցյան տարածքում սպասվում են փոփոխական անպամատություն, օրվա երկրորդ կեսին առանձին վայրերում հնարավոր է կարճատև անձրև։ Վարկյանում 2-ից 7 մետր արագությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 4-ից 7, ցերեկը 11-ից 15 աստիճան տաքություն։